Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ ԵՀԿ առաքելությունը պլանային դիտարկում է անցկացնելու Կուրոպատկինո բնակավայրից դեպի հարավարևելք ընկած հատվածում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն Միլանում։ Վերջին շրջանում նվազել է Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Այսօր հաշմանդամների միջազգային օրն է։ Հադրութի շրջանում ավարտական փուլում է աշնանացանը։ Օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա ամփոփագիրը։ Այժմ այս եմիս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գեգամ Գևորքյանին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից հանդիպմանը, որի մասնակցում էր Արցախի գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայդ Միրզոյանը, քննարկվել են գյուղատնտեսության ոլորտում հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գեգամ Գևորքյանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Պետնախարարը գոհնակություն է հայտնել Արցախի գործընկեր գերատեսչության հետ ձևավորած բարձր մակարդակի հարաբերությունների արդիվ եւ նշել, որ փոխգործակցության զարգացման նպատակով պետք է ընդլայնել համատեղ իրականացվող ծրագրերի շրջանակը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը հատկապես առանձնացրել է մասնագիտական փորձի փոխանակման եւ վերապատրաստման գործընթացը, ընդգծելով դրա կարեւորությունը աշխատանքի արդյունավետության բարձր բարձրացման հարցում։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գեգամ Գևորգյանը ներկայացրել է աշխատանքային այցի օրակարգը վերահաստատելով երկու գերատեսչությունների միջև արկա սերտ հարաբերությունները։ Նա մասնավորապես նշել է, որ երկու նախարարությունների մակարդակով պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի գյուղատնտեսական որոշ ծառայություններ մատուցող պետական ընկերությունների մասնագետներն անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերեն նաեւ Շահումյանի եւ Քաշաթաղի շրջանների շրջանի բնակիչներին։ Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը վաղը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի շփման գծում Մարտունու շրջանի Գորոպատկինո բնակավայրից դեպի հարավարևելք ընկած հատվածում։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Դեկտեմբերի 5-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանը Միլանում կհանդիպի Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Այն կկայանա ԵԱԿՄ-ի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ Դեկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության Էնզորամասի պահպանության շրջանի մարտական դիրքում մահացու հրազենային վնասվածքով հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող Գոր Աղվանի Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը խորին ցավակցություն է հայտնում Գոր Սարգսյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Գոր Սարգսյանի մահվան դեպքով քրեական գործ է հարուցվել, կատարվում է նախաքննություն։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները շարունակում են 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկումները։ Այսօր հրավիրվել էր Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Երիտասարդության և Սպորտի հարցերի և ֆինանսաբյուջետային ու տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ներկայացնելով կրթության, գիտության եւ սպորտի ոլորտին 2019 թվականին հատկացվելիք գումարը նախարար Նարինե Աղաբալյանը տեղեկացրեց, որ այն կկազմի 15 միլիարդ 191 միլիոն դրամ, ինչը 2018 թվականի հաստատված պետական բյուջեի ծախսերի նկատմամբ ավել է 107 միլիոն դրամով։ Նրա խոսքով գիտության ծախսերը ներառյալ Արցախի գիտական կենտրոնի ծախսերը կազմում են 72 միլիոն դրամ, ինչը նույնպես 2018-ի համեմատ ավել է 11 միլիոն դրամով։ Նախադրոցական կրթության ծախսերը կազմում են 1 միլիարդ 216 միլիոն դրամ, 2018 թվականին համեմատ շուրջ 2 միլիոն դրամով ավելի, տարական, հիմնական եւ միջնակարգ ընդհանուր կրթության ծախսերը 10 միլիարդ 55 միլիոն դրամ, 18 թվականի համեմատ շուրջ 59 միլիոն դրամով ավելի։ Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթության ծախսերը կկազմեն 895 միլիոն դրամ, իսկ կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայությունների ծախսերը 757 միլիոն դրամ։ Ինչ վերաբերում է նախադպրոցական կրթության գծով նախատեսված հատկացումներին, ապա 1 միլիարդ 216 միլիոն դրամ հատկացումը ներառում է պետական աջակցություն հանրապետությունում գործող 39 պետական մանկապարտեզներին 18 թվականի համեմատ պետական բյուջեի համապատասխանությունների նկատմամբ աճը 2 միլիոն դրամով կամ 0.2%-ով հիմնականում պայմանավորված է նոր հաստիկների ավելացմամբ Նախարարը տեղեկացրեց, որ 30 միլիոն դրամը նախատեսվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ ստեղծելու նպատակով։ Այս համատեքստում Նարինե Աղաբալյանը նշեց, որ շահագործման կհանձնվի 4 մանկապարտեզ, որոնք հնարավորություն կտան նախադպրոցական կրթություն ապահովել եւս 325 երեխաների համար։ 2019 թվականին գումար է նախատեսվել նաեւ լրացուցիչ կրթություն դասի գծով։ Լրացուցիչ կրթության դասի գծով նախատեսվել է 112 միլիոն 600 հազար դրամ, 2018 թվականին շուրջ 65 միլիոն դրամի փոխարեն ծախսերի աճը նախատեսվել 47 միլիոն դրամով, ինչը պայմանավորված է ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրերից, Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ համագործակցության ընդլայնմամբ եւ նոր նախագծերի ներդրմամբ։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը գալիք տարի պետական բյուջեից կտրամադրվի 2 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա համեմատ 57 միլիոն դրամով պակաս է։ Նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանի ներկայացմամբ մշակութային ծրագրերի համար նախատեսված է Կրթային ծրագրի համար նախատեսված է 64.5 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա 105.5 միլիոն դրամի դիմաց միլիոնը տեղափոխվել է կրոնի եւ ազգային փոքրամասնությունների բաժնին տրվող հատկացումներին, որը մինչև այս տարի չի եղել։ Հուշարձանների վերականգնման, պահպանման եւ ուսումնասիրման ծրագրի համար այս տարի նախատեսվել է 120 միլիոն դրամ։ Ի դեպ, նախորդ տարվա համեմատ աճել է հատկացված գումարը։ Հիմնականում ուղղված է լինելու Տիգրանակերտի հնագիտական պեղումների իրականացմանը 15 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա 10 միլիոն դրամի դիմաց, որտեղ միշտ ամեն տարի 10 միլիոն նախատեսվում, ամենադեպս վերջի 2-3 տարիները նախատեսում ենք եւ հետո անընդհատ դիմապահպանային ֆոնդից միջոցների ներգրաման այս պատճառով միանգամից 18 միլիոն դրամ հատկացվել է որպեսզի հետագայում այդպիսի խնդիրներ մենք չունենանք։ Բյուջեի ներկայացումից հետո նախարարները պատասխանել են падգամավորներին հետաքրքրող հարցերին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր հաշմանդամների միջազգային օրն է։ Օրվա առիթով Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեկլարյանի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել հանդիպում քննարկում հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող հասարակական գազམ་ակերպությունների եւ օրենսդիր ու գործադիր մարմինների ներկայացուցիչների ներգրավմամբ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Որքան էլ տարօրինակ հնչի, բայց նման հանդիպում առաջին անգամ է կազմակերպվում, երբ այդ ոլորտի ներկայացուցիչները մի սեղանի շուրջ հավաքվեն օրենսդիր ու գործադիր իշխանությունների հետ եւ քննության առնեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Հանդիպման նպատակը մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի խոսքով առաջին հերթին խնդիրների վերհանումն է։ Բավականին շատ խնդիրներ կան, որոնք պետք է միասին քննարկենք, ուսումնասիրենք, փորձենք լուծումներ առաջարկել։ Սա մեկնարկն է մարդու իրավունքների պաշտպանի համար, որ հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության իրավիճակի վերաբերյալ որոշակի հետազոտություն անենք, խորությամբ հասկանանք խնդիրները եւ ուսումնասիրենք նաեւ միջազգային փորձը ընդգրկելով բավականին որակյալ փորձագետներ, փորձենք խնդիրներին լուծումներ առաջարկել, որտեղ հնարավոր հարկավոր է պետական մարմինները լուծումներ տան, որտեղ հնարավոր չէ հասարակական կազմակերպությունները եւ նաեւ մասնավոր սեկտորը։ Պարզվեց, որ նույն դաշտում գործող կազմակերպությունները ծանոթ չեն միմյանց ու մինչև անգամ պետական մարմինների կողմից առաջարկվող կամ իրականացվող ծրագրերին։ Ելարան հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Հասմիկ Եսայանի խոսքով, ասենք մենք միշտ չէ որ տեղյակ եք իրար ծրագրերից, միշտ չէ որ իրազեկված եք եւ կատարվող աշխատանքի մասին եւ իրավունքի մասին լավ իրազեկված չեք ու շատ կարեւոր է որ քննարկենք, որ կարողանանք հասկանանք որտեղ ինչ բացեր կա ու ինչ հարցերում կարող ենք համագործակցել։ Իրազեկվածության ու պահանջատիրության ցածր մակարդակը հանգեցնում է նրան, որ ծրագրերը կազմվում, բայց այդպես էլ չեն իրագործվում։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի ու վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանն այս առումով կոնկրետ օրինակ բերեց։ Այդ ծրագրերը ում համար նախատեսված են, հա, այ այդ կողմն էլ է շատ пассив։ Այսինքն մենք այդ ծրագրերը ֆինանսական տարին փակում ենք 0 դրամ ծախսով։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին տասնյակ խնդիրներ, որոնք խանգարում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց լիարժեք կյանք վարելու հարցում։ Դրանք վերաբերում էին տարբեր ոլորտների։ Արտակ Վեգլարյանը խոստացավ հետևողական լինել լուծումներ փնտրելու հարցում այս ուսումնասիրությունից հետո կոնկրետ խնդիրների փորձելու ենք առաջարկներ ներկայացնել եւ օրենսդրական մակարդակում եւ նաեւ կոնկրետ ծրագրերի ուղղությամբ, որ պետք է օրինակ կարողությունների զարգացման ուղղությամբ ծրագրեր իրականացվեն եւ պետական մարմինների կողմից եւ հասարակական կառույցների կողմից։ Պետք է զբաղվածության առումով աշխատանք կատարվի, պետք է ֆիզիկական միջավայրի բարելավման, հարմարեցման ուղղությամբ պետությունը իր պարտավորությունները կատարի որը օրենքի մակարդակով կարծես թե նորմալ է, բայց իրավակի իր պրակտիկայի առումով խնդիրներ կան։ Վերահսկողական մարմինները իրենց աշխատանքը բավարար չեն կատարում, այդ պատճառով օրինակ թե քարտակների հարցում բավականին լուրջ խնդիրներ կան։ Հաշմանդամների իրավունքների պատշաճ պաշտպանությունը մարդու իրավունքների պաշտպանը տեսնում է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիային միանալու մեջ։ Սա է այն փաստաթուղթը, որը պետք է ընկած լինի մյուս բոլոր օրենքների ու որոշումների հիմքում։ Այն նաև հավելյալ լիազորություններ կտա մարդու իրավունքների պաշտպանին, ինչպիսին ասենք մշտադիտարկումների կատարումն է առանց որի դժվար է հետևել համապատասխան մարմինների գործառույթների իրականացմանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը խոսեց նաև միջազգային կազմակերպ կազմակերպությունների ներգրավմամբ որոշ խնդիրների լուծման հնարավորության մասին։ Մեր երկրի չճանաչված կարգավիճակը իհարկե կխանգարի դրան, բայց Արտակ Բեգլարյանի խոսքով որոշ ծրագրեր այնուամենայնիվ կարելի է իրականացնել։ Հանդիպման մասնակիցների կարծիքով նման ձևաչափով հանդիպումները օգտակար ու անհրաժեշտ են։ Որոշվեց այսուհետ բարբերաբար հավաքվել միասնական ուժերով խնդիրներին լուծում տալու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների քանակը նվազել է, այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը։ Անդրադառնալով կողմերի միջև ստեղծված օպերատիվ կապին, նա նշել է, որ մինչ այդ Ադրբեջանի հետ Հայաստանի կապը գործում էր միայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ ԵՀԿ շրջանակներում, եւ որ նոր հաստատված կապը կարող է նպաստել սահմանային լարվածության ու հրադադարի խախտումների ինտենսիվության նվազեցմանը։ Խոսելով ՀԱՊ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի շուրջ ստեղծված իրավիճակին Դավիթ Տոնոյանն ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի կառույցի քարտուղարի իր տեխնացուն եւ պատրաստ է շարունակել ստանձնած լիազորությունների կատարումը։ Նախարարի պաշտոնակատարն անդրադարձել է նաեւ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին, նշելով, որ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ադրբեջանը համարժեք պատասխան չունի Հայաստանին Իսկանդեր կայանքի մատակարարմանը։ Այս մասին ասել է ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը։ Նրա խոսքով Պոլոնես կայանքը չի կարող այդպեսին դիտարկվել։ Այդուհանդերձ ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանը կփորձի համարժեք պատասխան գտնել, նշել է փորձագետը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը զրահտանկային զորքերի եւ հրետանու թվական գերազանցություն ունի, սակայն կարևոր է ոչ միայն թվական գերազանցությունը, այլև որակական։ Հենց դա էլ ցուցադրվեց 2000 2016 թվականի ապրիլին Ադրբեջանի սադրանքին պատասխանելիս, նշել է Եվսեևը։ Նա ասել է, որ որակական գերազանցությունը վերացվեց Իսկանդեր կայանքների մատակարարման շնորհիվ։ Սա թույլ տվեց դնել Բաքվին պատասխան հարված հասցնելու հնարավորության հարցը, ինչը լուրջ զսպող գործոն է, նշել է Վլադիմիր Եվսեևը։ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման գործընթացում որոշակի դադար է այս մասին ասել է Ռուսաստանի պետ Դումայի ԱՊՀ գործերով հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կոստանդին Զատուլինը։ Չգիտեմ որքանով է դա արդարացված, բայց ամենայն հավանականությամբ բարձրաստիճան պաշտոնյաները գնահատում են այն փաստը, որ Հայաստանում ընտրություններ են։ Այդ կապակցությամբ որքանով ես հասկանում եմ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումն իր հերթին է սպասում, ասել է նա։ Հադրութի շրջանում ավարտական փուլում է աշնանացանը։ Վերջին տվյալներով կատարվել է 12400 հեկտար ցանքս։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես ներկայացանք հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության օղաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Ակոբյանից Շրջանում 2019 թվականի բերքի տակ նախատեսված է կատարել 18200 հեկտար աշխարհացան մշակաբույսերի ցանց։ 3200 հեկտարը կկատարվի համայնքային սեփականաշնորհված եւ ջոամեզ վարձակալված տարածքներում, իսկ 15000 հեկտարը պետական պաշտպանության ֆոնդի վարձակալված վարելահողերում։ Աշխարհացանի աշխատանքները իրականացնելու համար շրջանում արկա է եւ սարքին վիճակում են անհրաժեշտ ջոատեսական տեխնիկան եւ սարքավորումները, նշել բաժնի վարիչը։ Միաժամանակ նա մտահոգություն հայտնեց, որ աշխարհացանի աշխատանքները դերևս դանդաղ են ընթանում։ Վերջին տվյալ շրջանում կատարվել է շուրջ դա 4200 հեկտար հողային աշխատանքներ, ամառնահերկ եւ սկվարակային փոփոխում։ Բաժնի վարիչը նշեց նաեւ աշնանցային աշխատանքները վերահսկելու ընթացքում Երևանին հանում նախկին օգտագործվող սակայն պետական գրանցում չստացված տարածքներ։ Աշխատանքները տարվում իրավական դաշտ բերելու համար։ Ցավալի է, որ ցանկերի գերակշռումը սկատավել է միավարի ձևով, որը հետագայում ցանկերի աղբատվածության, վնասատուներով հիվանդություններով վարակելու պատճառ կդառնա, որը եւ իր հերթին ցածր ներկայություն կապահովի։ Այս օրերի շրջանի համայնքների ղեկավարները ջոհատ տնտեսության ոլորտի մասնագետները լուրջ աշխատանքներ են դարձնում սերմերի մաքրման, ախտահանման ցանքերի նորմայի կարգավորման, ինչպես նաև հետագայում խնամքի եւ պայքարի միջոցառումների իրականացնելու համար։ Հաշվի առնելով, որ մկնանման կուրսողների խիստ վարակ կա ցանքերով, ձեռնարկում են հնարավոր բոլոր միջոցները ավարտին հասնելու 2019 թվականի բերքի տակ հացահատիկայինների ցանքերի աշխատանքները։ Դուք լսում եք լուրեր։ Գալիք տարվա սկզբին ավարտին կհասցվեն Ստեփանակերտի Ալեք Մանուկյան 120-ահասցեում գտնվող հանրակացարանի երկրորդ հատվածի շինարարական աշխատանքները եւ շենքը կանձնվի շահագործման։ Այս մասին ասել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շարամանյանը։ Բոլոր հանրակացարանները լրիվությամբ գույքագրվելու են, իրականացվելու են անհրաժեշտ նախագծային աշխատանքներ եւ ըստ հնարավորության յուրաքանչյուր տարի իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նշել է Կարեն Շարամանյանը։ Անասնապահության զարգացման ծրագիրը գյուղատնտեսության ոլորտում ունի ընդգծված գոտիական առանձնահատկություններ։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը, ընդգծելով, որ Քաշաթաղի շրջանի հյուսիսային հատվածում ամբողջությամբ անասնագլխականակը արոտավայրերի ծանրաբեռնացության համեմատ կազմում է 10%, Շահումյանի շրջանում 5%։ Այդ երկու շրջաներում անասնագլխականակի լրացման հրատապ խնդիր ունեն, քանի որ միայն արոտավայրերի քանակով Շահումյանի շրջանը գերազանցում է Մարտակերտի, Մարտունու եւ Ասկերանի շրջանները ուսանողներին։ Չափազանց լուրջ պոտենցիալ կա Շահումյանի շրջանում, նշել է Ժիրայդ Միրզոյանը։ Այժմ լսեք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Նոյեմբերի 26-ից դեկտեմբերի 3-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 57 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 7, տեխնացին բնույթի 8 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 28 արտակարգ դեպք այդ թվում դրան բացում 7, տեխնիկական օգնություն 5, վերելակի բացում 3 եւ հիվանդի տեղափոխում 3 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք, դուժել է 3 քաղաքացի։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 7 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Հայկական միջօրեական Եգիպտոսի հայկական համայնքի հնագույն տպարանը Ոսկե տարը 3 ամիս է չի գործում։ Տպագրատունը պատմական է համարվում, այն հիմնվել է 105 տարի առաջ Կահիրեի եւ Օլսո միջև տնտեսական գործունեություն ծավալած հայ փաշաներից մեկի նախաձեռնությամբ եւ փառավոր գործունեություն ունացել։ Այստեղ են տպագրվել բազմաթիվ հայերեն գրքեր, թերթեր, հրավիրատոմսեր, օրացույցներ եւ հայության առնչվող այլ տպագրական նյութեր։ Այսօր Եգիպտոսի հայ համայնքը մերձավոր արևելքի նոսրացած գաղութներից է։ Նշենք, որ ոսկե տարտապարանը հիմնադրել է Երվանդ Մսրլյանը։ Կիևում տեղի է ունեցել Ուկրաինայի հայերի միության 2018 թվականի հանրագումարային կոնֆերանսը։ Ներկային գտնվել տարածաշրջանային գազམ་ակերպությունների նախագահներ, հոգևորականներ եւ Ուկրաինայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան ներկայացուցիչներ, Ուկրաինայում հայերի միության ղեկավարներ։ Կոնֆերանսի աշխատանքային մասն ընթացել է ամենաարդի խնդիրների քննարկումներով եւ տարվա արդյունքների ամփոփումով։ Ուկրաինայի հայ համայնքի անվանի ներկայացուցիչներն արժանացել են ապարքեվատրումների։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաքություն։